auscultu cae ripetu. Porzio octexes. Ni volas hodiau cuiri ter pomoin. Ien plurai eblezoi por ilin boligi. Vi povas boligi ter pomoin cun scelo? Au jam sen sceligi, cae poste boligi vi devus ci case aldoni la salon. Cun sceloi la salo ne estas convena. Mi ciam preferas citiun metodon, char tio altigas la nutran valoron. La prilaborado de varmae terpomoi, post sen sceligado, nun estas varia. Vi povas prepari terpoman salaton? Au eble cuiri la cacion terpoman? Simile fareblas la knedloi Terpomei Terpomai pezzettoi rosteblas cun cepo mi giuas la multa interpom variajoin, char ili satigas, cae estas bon gustae. Gustumu cition, gi estas bonega. Gi gustas lau freshe premitai oranjoi. Ne manju tro multe, suficias peceto la cremo cun shaumo degelas sur lango. Mi estas soifa. Mi devas nun trinki. Iam glaso da aquo forprenas soifon. Dum vintro mi shatas varmetan trincajon. Post tasso da teo mi fartas pli bone tra mia fenestro mi audis querelon. Virino insultis maliunan signoron. Li laute protestis, cae poste silentis. Si cessis criaci, cae fermis la pordon. La fairo polizzo controlis la eion cae oni constatis tre gravan defecton. La dom posedanto nun devas forpreni la materialon mal antau la forno. Ciu vere valoras la penon protesti? Ci tiu afero ne estas tre grava aliae afferoi pli gravas ol tiu. Attentu pri ili, por esti successa. La mondo shangigias, la ordo disfalas, la imperiismo nun montras la dentoin. Ni devas defendi sociain valoroin ni solvu problemoin per interconsento. Mi scribas ancora o tre multe per mane. Mi havas not libroin, caieroin, cae blocoin. En ciuin mi scribas la texto conceptoin. Por esti creiva, mi sidas comforte. Nun ancau la russoi celebris Christnascon. Tre genas la homoin che regas mal pazzo. Nun ili esperas pri interconsento ci jare por fini la longan militon ni vere besonas la nordan insulon, declaras a plombe maliuna blondulo. Ni havas la raiton transpreni la landon, por baldau gin regi launiae reguloi. Europo protestas, precipe dan lando. La alternativo nun estas accetto. La parlamentanoe rifusos la planon. Ja eblas arangi rilatoin consente. La economio funccias normale. La homoi accettas, cae pagas per mono. La varoi devenas el landoi tre forai. Cinio liveras plei multain el ili. Dum eta momento si flanken rigardis, sed dume stelisto forprenis monuion. Si tion rimarkis nur iom pli poste. Si tre chagrenigis che tio occasis